وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واذكروا الله ولا تنسوه وأطيعوه ولا تعصوه وسبحوا الله بكرة وعصيلا كما أمركم الله بذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني بهدي ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمي مجسورا الله جل وعلا mu ji tsoronsa kada mu saba masa mu kiyaye iyakokinsa mu riko da musulunci da igiya amintatta mu ambace shi ambato mai yawa daga cikin manya-manyan ayyukan ibada waɗanda ake bautar Allah da su akwai ibadar tasbihi tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba ta hanyar iti wato a cikin itikadi da kuma a faɗi a cikin kalmomi a faɗe da kuma a aikace tasbihi tana daga manya-manyan ayyukan ibada da ambatonsu ya zo mai yawan gaske a cikin alkur'ani ibada ce aiki ne wanda allah maɗaukakin sarki ya sifantu da shi ya ce shi kansa yana yi kansa tasbihi domin shi tasbihi shine wato cikar ilimi da sani ga allah to babu wanda ya san allah irin allah don haka babu wanda ya cancanta ya tsarkake kansa daga dukkan abin da bai dace da shi ba irin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa ya tsarkake kansa a wajen bayanin girman kudurarsa da girman zatinsa da girman ayyukansa yace subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna haula yace tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma ya zuwa ga masallaci mafi nisa wannan kudura ce ta Allah wadda babu mai iya yin wannan abin mamaki wannan girman aiki irin Allah jalla wa'ala kuma Allah ta'ala ya ce innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un shi lamarin Allah al'amarinsa idan yayi nufin aikata wani abu sai ya ce masa ka kasance sai abin ya zamanto mai kasancewa to sai Allah ya ce don haka tsarki ya tabbata ga wannan wanda mallaka dukkan wani abu yake hannunsa wato dukkan wani abu yana karkashin Allah idan Allah ya ce masa kasance haka zai kasance kuma babu wani abu da zai kasance a cikin girman halittarsa irin Allah a cikin yawan halittun Allah babu wani abu da zai kasance sai abin da Allah ya yi umarni da shi haka zalika yayin sifanta Allah da abin da bai dace da shi ba Allah shi akan kansa ya tsarkake kansa domin shi ne abin da ya fi komai cancanta wannan ita ce gaskiyar da take babu gaskiya kamar ta, cewar yayin da aka jingina abin da yake ba daidai ba abin da yake karya abin da yake mafi munin karya ya zuwa ga Allah tsarkake shi a tsarkake Allah daga wannan don haka Allah ya tsarkake kansa da kansa a irin waɗannan bigirai Allah ya ce وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون سكتي الله ya tabbata a tabbata shi shi Shi kansa yace ma kansa yace sarki ya tabbata a gare shi bari abin da ke cikin sammai da kasai dukkaninsu nasa ne kuma kowanne daga cikin su wato mai kunuti ne gare shi kuma Allah maɗaukakin sarki yace, ce mattakhadallahu min walad wama kana ma'ahu min ilah idan la kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimil ghaibi wash shahadati fata'ala amma yushrikun suka ce Allah ya ce Allah bai rikida ba kuma babu wani abun bauta tare da Allah inda akwai wani abun bauta wani ilahi wani Allah tare da shi da kowane abun bautan ya tafi da abin da ya halitta kuma da sashinsu ya yi rinjaye a kan sashi don haka tsarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da suke sifantawa a gare shi jingina ɗa ga Allah da kuma jingina abokin tarayya ga Allah abu ne wanda yake bai dace da Allah ba don haka Allah ya tsarkake kansa da kansa to wannan ibada wannan al'amari na tsarkake Allah yayin da Allah shi da kansa ya yi shi wannan ya nuna girman al'amarin a wajen girman al'amarin a wajenmu to kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi shaida ya ce dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa da ƙasai suna tasbihi ga Allah tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura wato abin da ke ciki sammai ga baki ɗayan su guda bakwai da kuma abin da ke cikin su da kuma ƙasa dukkaninsu suna tasbihi ga Allah kuma babu wani abu face yana yin tasbihi ga Allah sai dai bakwa fahimtar tasbihinsu wato bakwa iya ganewa cewa tasbihi suke yi wato halittun Allah ga baki ɗaya suna tasbihi ga Allah sammai sama da muke gani waɗanda muke gani da rai da waɗanda muke gani ba su da rai hatta waɗanda suke sandararru ba su da rai Allah ya tabbatar da tasbihinsu ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyar da sahabbai tasbihin tsakon kwani a hannunsa ya tsauke su tsakon kwani tsakuwa masu yawa suka sahabbai suka ji su suna tasbihi ga Allah da ya ajiye su suka daina yi wanda ya nuna kan cewar hatta tsakuwan nan da muke gani tana tasbihi sai dai ba mu san tasbihin nasu ba kamar yadda Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wani dutse a garin makka da idan na wuce tare da shi yake yin tasbihi kuma na san shi a yanzu dinnan saboda haka Allah wannan shaida ne ga abin da Allah ya ce babu wani abu face yana yin tasbihi tare da godiya ga Allah sai dai ba ma fahimtar tasbihinsu to a cikin halittun Allah babu makusanta babu masu falala bayan annabawan Allah irin mala'iku Allah madaukakin sarki ya bayyana tasbihinsu ga Allah Allah ya ce wallazina inda rabbi inda inda an ibadatihi wa yusabbihunahu wa waɗanda suke wajen ubangijinka ba sa girman kai ga bautarsa suna tasbihi a gare shi suna yin tasbihi a gare shi kuma gare shi suke yin sujada Allah ta'ala ya ce fa in istakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun to idan sun yi girman kai ga barin bautar Allah to ka sani ya rasulallah cewa waɗanda suke wajen ubangijinka suna tasbihi a gare shi dare da rana ba sa ginsuwa wato ba sa denawa ba sa jin cewar tasbihin ya ishe su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce sabbi hunan laila wan nahara layaf turun suna yin tasbihi dare da rana ba sa yankewa tasbihi a wajen mala'iku kamar numfashi ne a wajen bani adam kamar shakar iska ne a wajen tsirrai Yadda suke shakar iska wadda ba ma gani kuma suke fitar da iska wadda ita ma ba ma ganinta to wannan tasbihin da suke yi da kuma muna wannan shakar iska da fitar da ita da suke yi da mu ma shakar iska da numfashin da muke yi mu shaƙa mu fitar to a wajen mala'iku su kuma kamar yadda muke yin kamar yadda muke numfashi hake suke yin tasbihi shi yasa suke alfahari da wannan suke yaban kansu da wannan suke cewa wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun kuma mu mu ne masu yin sau domin bautar Allah kuma mu mu ne masu yin tasbihi ga Allah suna yin tasbihin nan ba wai kawai a cikin wannan rayuwar duniyar ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna liman fil ard masu dauke da al'arshi da waɗanda suke kewaye da al'arshin Allah suna yin tasbihi da godiya ga ubangijinsu suna imani da shi kuma suna nema ma muminai gafara Kullum aikin kenan to ba za su daina ba hatta bayan Allah maɗaukakin sarki ya shigar da yan aljanna aljanna ya yi hukunci tsakanin halitta ya cika wato ya cika nufinsa da ya ce zai yi halitta kuma zai musu hisabi bayan ya yi hisabi Allah ta'ala ya ce. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كما ذاك ga mala'iku suna kewaye suna kewaye da al'arshin ubangijinsu a suna kewaye da al'arshi suna tasbihi ga ubangijinsu tare da godiya a gare shi an yi hukunci tsakanin halitta da gaskiya sannan aka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah to ibadar da Allah ya sanya waɗannan fiyayyun bayin Allah suke yi ibada ce mai girma haka annabawan Allah su ma akan wannan ibada suke Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ala'i al fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda Allah ya ce ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tasbihi da yayi hakuri sannan yayi tasbihi tare da godiya ga ubangijinsa a wato farkon dare da ƙarshen sa da kuma a cikin tsaki a farkon wuni da ƙarshen sa da kuma a cikin sa'o'in dare da kuma da kuma a cikin sa'o'in dare a gefe biyu na rana domin ya sami yardar Allah wanda ya nuna cewar abinda aka umarce shi ne yayi domin nuna girman muhimmancin al'amarin ga al'umarsa kafin shi sauran annabawa haka suka kasance suna tasbihi Allah ya yabi annabin Allah Yunusa ibn Matta wanda ya fada cikin wato cikin kifi Allah ya ce walau falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba da ya wanzu a cikin cikin kifi har ranar tashin alkiyama amma saboda yana tasbihi Allah ya tsirtar da shi wanda Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kama haka ne muke tsirtar da mu'minai shi yasa tasbihin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dake cikin bakin ciki da damuwa da zai roki Allah da wannan tasbihin na annabi Yunus shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin face Allah ya yaye bakin cikin sa ya tsirtar da shi daga cikin damuwarsa haka zalika annabin Allah Musa da ya gaban mamakin abin da ya same shi yayin da ya ce ya roƙi Allah ya nuna masa kansa sai Allah da ya tajalli ya kwaranye daga cikin girmansa ga dutse dutse ya zamanto digagge ya zamanto kura ya zamanto turbaya annabi Musa ya faɗi sumamme da ya farfado farkon abin da ya ce ya ce subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata a gare ka na tuba zuwa gare ka haka zalika annabin Allah zakariya yayin da Allah ya masa bishara da samun ɗa a lokacin da haihuwa bisa al'ada take wato ba ta yiwuwa a bisa al'ada Allah sai ya umarce shi ya ce wa sabbih bil ashi wal ibkar kai tasbihi safa da yamma to haka nan ma muminai Allah ya yabe su ya umarce su da yin da yin tasbihi kuma Allah ya yabe su ya yabi masu tasbihi daga cikin halittarsa daga cikin bayinsa muminai Allah ya ce innal ladina inda minu yu'minu bi ayatina ladina idan dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun masu imani da ayoyinmu su waɗanda idan masu imani da ayoyinmu waɗanda idan aka karanta musu ayoyin sai su fadi suna masu sujada suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu kuma su ba sa girman kai haka zalika a wurare daban-daban banda wannan Allah ya yabi muminai akan yin tasbihi da godiya ga Allah jalla wa'ala to banda su muminai haka sauran halittu duwatsu da tsuntsaye sun kasance suna yin tasbihi tare da annabi dawud yayin da annabi dawud yake yin tasbihi wurdinsa na tasbihi da safe da wanda yake yi da yamma sai Allah ya hore masa duwatsu suke yi tare da shi tsuntsaye sai su zo su ma suna yi tare da shi yana yi suna amsawa domin wannan a haduwarsu a cikin wannan ibada akwai nashai ga bauta sannan kuma akwai bayanin ayoyin ayar Allah jalla wa'ala da cewar yayin da mu Allah ya sa ba mu ji ba amma annabi Dawud yana ji kuma ya sa waɗanda suke zamani da shi su ma suka ji wannan tasbihin ya nuna kan cewar da Allah zai kwaranye mana zai yaye mana hijabi haka za mu ji sauran halittun Allah suna yin tasbihi wanda wannan shine zai zaburar da mu ya zuwa ga kyautata bauta gare shi jalla wa'ala to tasbihi yana da sigogi daban-daban daga cikin sigoginsa akwai subhanaka akwai subhanallah akwai subhanallahi wa bihamdihi tasbihi tare da godiya gare shi akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin akwai kuma albaqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim akwai subhanakallahumma rabbana wa bihamdik to sai wuraren da ake so ayi tasbihi wanda a shari'a ta zo addi alkur'ani da sunna suka bayyana mana yin tasbihi a wajen lallai mu san su domin mu kiyaye yin wannan ibada saboda kiyaye ta zai sanya mu a cikin sahun bayin Allah na gargaru su ne mala'iku da annabawan Allah daga ciki wurin da ake tsarkake Allah kamar yanda idan ka ji eh, eh, wurin da ake tsarkake Allah yayin da ake sifanta Allah da abin da bai dace da shi ba ko tawaya wata sifa ta tawaya ko jingina ɗa gare shi ko shirka gare shi to wannan bigire ne da mutum zai yi tasbihi domin shi ma Allah kansa ya tsarkake kansa a irin wannan bigira haka zalika wajen wato yaban Allah wajen bayyana girman Allah ya, musamman yayin da mutum ya ga ayoyin Allah ko ya tuna da ayar Allah ko ya tuna da wata sifa ta Allah jalla wa'ala ko ya ga wani ban mamaki na aikin Allah to ya yi tasbihi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana idan muka ga wato wata aya daga cikin ayoyin Allah kamar wato sallar kusufi kamar kamar lokacin kusufi da lokacin kusufi na rana ko na wata yace ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah idan ku ga wannan ku zabura ya zuwa ga sallah shine ya shar'anta mana sallar kusufi na, na, na rana da sallar kusufi na wata domin a cikin ita sallah kanta an kira ta tasbihi domin abin da ke cikinta tasbihi yana da yawa a cikin sallah don haka ita kanta sallar aka kira ta tasbihi kamar yadda ake kiran sallar walaha sibhatu buha wato eh, eh, tasbihin lokacin walaha don haka idan mutum eh, lokacin daga cikin lokutan da ake so a yi tasbihi lokacin da aka ga ayar Allah komai girmanta komai kankantarta yayin da zuciyarka ta ga wannan aya ce ga Allah to ka ce subhanallah ko ka ce subhanallahi wa bihamdihi ko ɗaya ko saura daga cikin sigogin tasbihi da suka zo haka zalika yayin da mutum ya ga abin mamaki shi ma maimakon idan ka ga abin mamaki ka yi abin da wato kai koyi da kafirai ka yi tsinuwa kamar yadda za ka ji wato masu yadda yanzu ya yadu ta hanyar wato filafilai da labarurruka da kuma wato hanyar wayoyi amfani da uslubi irin na kafirai na la'ana da tsinuwa idan mutum ya ga wannan wani abin al'amari ko wani abin mamaki maimakon ya ambaci Allah da tasbihi kamar yadda Allah ya nuna mana sai ka ji ya faɗi kalmar la'ana ya faɗi kalmar tsinuwa wanda wannan za ta iya kai shi da cutuwa saboda shaidan yana dakon irin wannan lokaci lokacin ne zai cuci ɗan adam lokacin ne zai masa wani kaidi mummuna wanda watakila wannan ta haɗa shi da masifa da ba zai rabu da ita ba har sai ya sadu da Allah saboda haka aka shar'anta mana idan muka ga abin mamaki mu ce subhanallah Allah ya ce walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu an ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim ya da yayin da kuka ji irin wannan maganar na kazafi da aka yi ga Aisha ce ku yi mamaki ku ce bai cancanci mu yi magana da irin wannan maganar ba sarki ya tabbata gare ka ya Allah saboda haka idan ka ga wani abun mamaki maimakon ka ambaci wani abu wanda bai dace ba ka yi tasbihi ga Allah haka zalika bayan bayan mutum yayi aikin da'a shi ma lokaci ne da ake so a yi tasbihi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa mina laili fasabbihu wa adbaras sujud tsaka a cikin dare ma ka yi tasbihi ga Allah sannan kuma bayan yin sallah bayan sallah an shar'anta mana mi tasbihi kamar yadda aka shar'anta mana yin tasbihi yayin fara sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da yake buɗe sallah da su akwai subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairo sannan yayi isti'aza sannan ya fara yin karatu to kaga an bude sallah da tasbihi sannan da Allah yayi umarni yace fasabbih bismi rabbikal azim kayi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi ruku'ihim fi ruku'ikum ku sanya wannan a cikin ruku'unku shine idan mutum yayi ruku'u yace subhana rabbiyal azim ko ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da Allah ya saukar da sabbih isma rabbikal a'la ku yi tasbihi da sunan ubangijinku mafi ɗaukaka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan a cikin sujadarku wace ku ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to wannan yana daga cikin wurin da ake tasbihi kuma shi ne Allah yake nufi da yace wasabbihu laylan tawila kai tasbihi a gare shi dare mai tsawo wato a cikin dare mai tsawo ka tsawaita a cikin dare da tasbihi shine idan kai ruku'u ko kai sujada a cikin sallar dare ka tsawaita ruku'u ka tsawaita sujada domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu mai tsawon gaske a cikin sallah sannan da yayi ruku'u ya rinka cewa subhanallah subhana rabbiyal azim sai da yayi tsawon irin tsayuwar da yayi a cikin ruku'u yana cewa kawai subhana rabbiyal azim wannan ya nuna irin girman ilimin da dan adam yake samu da girman sanin Allah da yake samu da girman ganin Allah da yake samu yayin da yake yin tasbihi domin abinda mutum zai abinda zai sa mutum ya tsawaita wannan rukuni yana yana durkushe ko yana kife akan fuskarsa da sujada ba abinda yake yi sai tasbihi kawai wannan ya nuna wato sanin ilin girman ilimin ilimi da Allah da ganin girman Allah da yake samu yayin da ya sufantu da wannan ibada daga cikin wurare da ake yin tasbihi akwai lokacin da mutum ya daidaita akan abun hawa ko dabba ce ko doki ko jaki ko raƙumi ko mota ko jirgin sama ko jirgin ruwa ko kwale-kwale ko keke ko babur ko a daidaita sahu duk wani abin hawa idan mutum ya haushi ya ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun domin ku daidaita a kan abin ku sannan ku tuna ni'imar Allah da ya muku yayin da kuka daidaita kuka hau kan wannan abin hawan sannan ku ce tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya hora wannan abin hawa a gare mu kuma mu ba masu ikon wato da shi ga kanmu bane kuma ya zuwa gare shi muke komawa to wannan sai ya zamanto mutum ya yi hazzinsa ya yi rabansa na godiya ga ni'imar Allah domin Allah maɗaukakin sarki yana so idan ya ni'imta ma bawa bawa ya gode masa daga wuraren da ake yin daga cikin wuraren da ake yin tasbihi lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa lokacin da mutum ya shiga cikin kunci lokacin da mutum ya shiga cikin tsanani to idan lokaci ne na tasbihi domin Allah yana yaye tsanani da kunci da tasbihi a wannan lokacin kamar yadda annabin Allah Yunus ya yi ya ce fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin yayin da ya shiga cikin yayin da ya fada cikin wato duhun kifi cikin duhun cikin kifi sai ya rinka kiraye zuwa ga Allah a cikin dufai yana cewa babu babu abin bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata a gare ka tsarki ya tabbata a gare ka hakika na kasance cikin masu cutar kawukansu Allah ya ce sai muka amsa wannan kira nasa muka tsirar da shi daga bakin ciki kamar haka muke tsirar da muminai wato Allah yana amsa kiran wan kiran da ake masa da tasbihi Allah yana amsa kiran da ake masa da tasbihi dan haka yayin da ka shiga cikin kunci da damuwa sai ka lazumci tasbihi haka zalika da safa da yamma da kuma sa'o'in dare daga cikin fa'idodin wannan ibada tana daga cikin manya-manyan ibadodi domin Allah ya yabi mala'iku akan yinta ya yabi mumine akan yinta ya yi umarni ya umarci annabawa ya zuwa kan su yi ta an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace magana ce tafi komai girma a wajen Allah shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce abinda Allah ya zaba ma mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi ita ce magana da tafi komai girma tafi soyuwa ga Allah wato tsarki ya tabbata ga Allah tare da godiya a gare shi haka zalika yin wannan ibada tana ba ma mutum wato rabauta da yaban Allah a gare shi domin Allah yana yaban masu tasbihi Allah yana yaban su kamar yadda muka kamar yadda ayoyi da yawa suka zo a cikin alkur'ani sannan shi tasbihi daga cikin fa'idodinsa yana daga yana taimakawa wajen hakuri yana taimaka ma mutum wajen yayi hakuri saboda hakuri yana da wahala zuciya ba ta son haƙuri kuma yawanci abin da yake sanya mu muke bin shaidan rashin haƙuri ne abin da yake sanya mu muke raki muke yin abin da Allah baya so yayin da kaddara ta same mu rashin haƙuri ne to daga cikin abin da yake taimaka ma ɗan adam a cikin samun haƙuri shine tasbihi Allah ya ce fasbir ya ma yaquluna wasabbih bihamdi ka qabla tulu'i shamsi wa qabla ha. kai hakuri akan abin da suke faɗa maka ka yi tasbihi ga ubangijinka tasbihin zai taimaka kenan wajen hakuri Allah kuma ya yace walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin mun san zuciyarka tana shiga cikin kunci saboda abin da suke faɗa dan haka ka yi tasbihi da godiya ga ubangijinka ka zamanto cikin masu sujada sannan daga cikin daga cikin abin da yake tasbihi yake yayewa shine damuwar zuci kamar yadda wannan ayar ta ce cewar mun san cewar abin da suke faɗa yana sanya maka kunci a cikin zuciya don aka ka yi tasbihi da godiya ga ubangijinka don aka tasbihi da godiya ga Allah yana yayewar damuwar zuci sannan shi tasbihi yana daga cikin manya-manyan sabubban samun godiya ga Allah kuma sababi ne na samun yafewar zunubai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi a farkon a farkon wuni sau ɗari Allah zai yafe masa zunubansa ko da sun kai kumfar teku sannan shi tasbihi shine wato hanya mafi girman mafi girman daga cikin mafi girman tanadin da ake yi domin saduwa da Allah shine tasbihi tasbihi yana daga cikin tanadin da da ake yi yayin da alamun saukar ajali suka zo ma mutum yayin da mutum girman shekaru suka zo masa furfura ta bayyana a gare shi to sai ya yawaita tasbihi kamar yadda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba idan nasara ubangijinka tazo idan fatahi yazo idan nasara tazo daga ubangijinka da fatahi to ka yi tasbihi kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka kuma ka nemi gafararsa hakika shi mai yawan karban tuban bayinsa ne da aka saukar da wannan ayar aisha radiyallahu anha ta ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yayi ruku'u ko sujada zai ce subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata gare ka tare da godiya gare ka ya Allah ka Allah ka gafarta mu yana aiki da abin da aka saukar a cikin alkur'ani wato domin wannan ayar ta sanar da shi wannan sura wato sanar da shi gabatowar ajalinsa ne don haka yayin da mutum yake tanadin haduwa da Allah saboda ganin alamun rabuwa da duniya sun zo masa ko alamun waɗanda suke na zahiri ko alamun waɗanda suke na baƙini to mutum ya dimanci tasbihi da godiya ga Allah da neman gafara da neman gafara Allah wannan zai sanya shi ya samu kyakkyawar saduwa ga Allah duk wanda ya so saduwa da Allah Allah zai so saduwa da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana babu babu abin da yake taimakawa wajen tanadi domin saduwa ga Allah irin kyautata bauta a gare shi Allah ya sanya mu a cikin masu kyautata bauta a gare shi Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر كل ذي شر ومن شر عبادك ومن شر المفسدين يا أرحم الراحمين اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى ووفق سائر أئمة المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك من شر ما ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله